Psalm 19 In finam, Salmus David Exaudiate, Dominus, in die tribulationis, protegiate nomen Dei Jacob. Mitat tibi auxilium de sancto, et de sion tueato te. Memo, sit omni sacrifici tui, et holocaustum tuum pingue fiat. Tribuat tibi secundum cortuum, et omne concilium tuum confirmet. Le tabimo in salutari tuo, et in nomine dom Dei nostri magnificabimo. Implea, Dominus, Dominus, omnes petitiones tuas. Nunc cognovi coriam salvum feci Dominus Christum suum. Exaudiet ilum de celo santo suo. In potentatibus salus dextere eus. I in curibus et i in equis nos autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus. Ipsi obligati sunt, et ce nos autem sureximus et recti sumus. Domine, salvum fac regem, et exaudi nos in die invocaverimus.